Bertze aldetik igande honetan urtarrilako goita iruan, hain zuzen ere ziklokroseko azkena trofeo aspatuko da beran. Hainbat urteren ondoren berriz ere txapelketa berreskuratzea erabaki dute antolatzaiek. Urtetan berako herriak ziklokroseko goimaiako lasterketak eta lasterkariak ere bildu ditu. Ala nola mila bederatziron eta irurogeita malako munduko txapelketa. Ospatu zen bertan eta Bernari Nol, Marino Lejarreta eta Fede Etxabe bezalako txirrindulariak egon ziren. Horrela, Iruñako ziklokros taldeak eta berako udalak gure txokoa kirol elkartearekin batera, elkarlanean azkena trofeo antolatzea lortu dute, honen garrantzia goraipatu eta sendotzeko. Honen inguruan gehiago jakiteko gaur Julen Errandonea, berako udaleko kirol zinegotzia gombidatu dugu gurera. Kaixo Julen? Bai, egun hon, baita zer Zer moduz? Ongi, bintxe azken prestaketak egiten eta ja, ja, dena prest eta dispuesto duzen dugun. Hori da, ederki, bueno, bertze urte batez ziklokrosaz gozatu izango da, honetan beran? Bai, hori da, bueno, jaba ziren urte batzuk eh, beran ziklokrosa etxele egiten, eta, bueno, ba, baut uste gu baino gaztetxoak zirenak ez direla sobera, e, bueno, adituak izanen e, eh, ziklokros munduan, baina gure adinetikan gora, ba, beti izan dugu txikitako roitzapen horiek, ba, Espainiako txapelketa gaztu zituztenean, edo eta Oa ba, indik elduagoak, ba, hori, e, mundiala jokatu zaipatu bezala, mundiala ipatu zen mm urtekoa, orduan, bueno, berri ona, berriro ere, ziklokrosa beran dela. Hori da, aipatu dugu bera izan dela ziklokros txapelketa handiak jaso dituen herria, eta berriz ere azkena trofeoa berreskuratzearen asmoa e, hori izan da, ez da azpimarratzea honek izan duen protagonismo herrian, eta berriz ere bien arteko harreman hori sendotzea nola bai terratekoa. Bai, bai, hori da. E, bueno, berak izan ditu txirrindulari haundiak, e, ziklokoros munduan, garro eta balbear badire hor eh, hainbat e, txirrindulari, eta bueno, azken urtetan eh, badago, nahizte ziklokorosan ez izan, ba, goraka da haundi bat gaztetxen artean, maia handiko txirrindulariak izanik, eta bueno, aukera polita ikusi dugu, alde batetik, ba, berriro txirrindulari izan mundu horri ekitaldi bat sortzeko, eta bestaldetik ere, bueno, eh, segituan izan da, mendik bi urte barru, e, mundial famatu horren berrogeita margarren urte hurrena. Mm -hmm. Eta, bueno, eskusa horren bitartez, ba, ba Iruñako elkarte bat, e, e, Iruña ziko taldea, e, udalerat eta gure txokoak elkarte urdu zen, ba, proposamen batekin, eta ba, polita ikusi dugu, ba, berriro ere, hau itzultzea, ea poliki-poliki indar eta berrogeita margarren urte hurren horretara, indartxu bai garen. Ederki, nola izan da proba antolatzea ez? Azkenean, e, bueno, aditua izan den proba bat izan da, eta berriz ere berreskuratzea, bueno, lan handi ekarri zanen du ez? Bai, bueno, alde batetik an nolako ekitaldiak e, zorionez zoritxarrez, ba, aldetik aldetikan jarri barreko indarra handi ekartzen du ez? E, mm. bueno, berte dozen kirol proba ezela, ikuse... E, gure zonaldean handiz ditugun bezala, ba, maratoi, berako maratoi erdi edo lasterketa honitza antolatzen direnak edo, eta kasu honetan, ba, hori izan da asierako e, bultzada ez, etorri zen iruñako ziklokros taldea, eta nola bai, lehenengo zailtasuna rapatu genuen, e, lasterketa hau nola enmarkatu txapelketa denboraldia, ez? Bai. Orduan, bueno, txapelketa egutegia aldatu egin da azken urte hauetan, eta, bueno, ba, txapelketa ofizial bezala, sartu ezin bada ere, e, markatu genuen nolabait, ba, denboraldi bukaerako, ba, open edo lasterketa moduan, hortik dator izena azkena. Mm -hmm. e, eta bueno, lehenik eta behin, ba, egutegian zehaztu eta logika bat eman ondoren, ba, martxen jarri ginen, lehenik eta behin, ba, terrenoaren baimenekin, e, berriro ere zirkuito hori egiteko, azkenean ez da erresa, lur gehienak ez dira udalarenak, eta baimen asko eskatu izan ditugu, eta bueno, aprovechatzen eskerrak emateko ba lurjabe guziei azkenean e, ba ziklokorsak badu bere eragina bere belarretan eta eta bueno, eh uneko gehiena ba, dispuesto eta aldea jarri da laguntzeko, beraz mhm. eskerri eskerri hondienak eta gero hortik antzinera ba batez ere bueno, carreras por montaña enpresaren bitartez eh joan gara poliki poliki isten ba lasterketaren beharrak e, inskripzioak, e, ba, ornidura puntuak, e, markajea eta guzti. Eta bueno, hortan gaude azken azken e, ukituak egiten. Mm Lasterketaren inguruan, e, bi koma berrogeita amalau kilometro izanen ditu osotara ez, edo zirkuituak, nola izanen da zehazki lasterketaren ibilbide hori? ba, bueno, pixka bat eh, berako esentziara ditzuliz, bueno, bere garaiko lasterketetan, e, berako elizako eskaileraketan geisten ziren, eta ordan ba, pixka esentzia hori bilatzen, ba, maldatxuak diren eh, zatiak sartu dire, kasi igotzen diren lurretatik, e, bestetik ere, bueno, antolatzaile, edo zirkuitaren sortzaileek ere, hola, nola bateko inovazio puntu ekarri dituzte, ba, e, orainik aurreratu ezin direna guztiz lotuak ez, ez bau delako, mm -hmm. eta, bueno, hortaz aparte, ba, e, lasterketa teknikoa, beran izan den bezala, eta asko markatuko duenak, seguraldi egiten duen, antzinko egunetan, alokaz gehiago, edo gutio da hon. Hala ere, bueno, hori zirkuitoa azken, azken momentu arte, bari ba, lokatz eta egoeren engatikan, eh, agian aldaketa txikiren bat eh, sortatuko da. Bai. Hori da, azken momentuko egoera direla eta ez, ba, eguraldia eta errandu zumezala hori da, hori da. Mhm. Baina, bueno, ja gaur ez da biharria itxiko da nola bateko zirkuitua. Bale, eta maia desberdinak egonen dire baita ere ez, parte hartzeko? Bai, lasterketa honen helburu alde batetik antzen ere, e, ba, ur, e, eh, urbiltzia, ez? E, azkenian e, nahiko, bueno, gaur egunean nahiko urruna dugun disiplina bada ziklismoan, eta orduan, ba, eta bueno, eh chapelketa ofizialetatik az dagoen moduan, ba ba fleksibilitate gehioz egon antolatzeko bai kategoriak, bai moduak. Orduan, ba kadetetatik masters mailara arteko kategoriak egin die eta mm -hmm. hortaz aparte, ba eh, astapen kurtsoa eta bai astapen lasterketa bat ere, ba probatu nahi duenak, e, bertan probatzeko. Dena beti ere zirkuito berdinean. Mm eta sariak ere banatuko dituzue lendabiziko postuetan elmugaratzen entzat. Hori da, hori da, lasterketa bezala, ba, nolaiteko sariak izanen dire, eta parte hartzaien zat, eta kurtsuan egiten duten zat ere, ba, berako e, denda asko involukratu dire, eta eskerrik handienak, eta beraiek, ba, beraien oparitxo batzuk ere, zabaldu eta banatuko dire. Ederki, eta lasterketan parte hartzeko izena eman bar noski izena emateko epea benduaren hogeita marrean irekizen, eta ezakit oraindik baden aukera izena emateko edo nola dagoen momentu honetan parte hartzea? Bai, e, prinsipio zogainik aukera badago, inskripzio horri alde berdinean, eta gero iskri, bueno, e, probatzeko edo kurtxo horretarako e, korreo bat e, e, erreztu da, e, ba, kartel eta Facebooketan azaltzen den moduan, mm bertan iskribitzeko. Eta alera zein olago arazorik izanen, ba, kurtsorretarat e, momentuan azaldu eta eta bertan egiteko. E, azkenean, ran bezala, ba, iskribzio, bueno, iskribzio, txapelketa ofizialetatik altagoen bezala, ba, nola baiteko e, malgutasuna dugu antolatzerako orduan. Hori da, egunean bertan orduan ere posible ah, da, ez, izan ah, ematea. Hori da, astapen kurtsetarako bai, eh, mhm. bestetarako badago e, eh, oita lau ordu ez banago ker e, lehenago e, iskribatu beharra. Hori ala ere, plataforma, iskripzio plataformaan bertan e, ze, zehazten da. Hori da, ederki. Bazkenik, ba, gogoratuko dugu ordutegia berriz ere, amarrak laurden gutxitan, hasiko da master mailako lasterketarekin, ez da? hori da, amarrak laur den gutxitan ziko da ibilbidean, eta orduka joanen da, urrengo kategoriak e, egiten, e, azken kategoria e, elite mailakoa izanik. Tartean ere honen da, Estaten kutxarra mezela bitardietan, uh mhm. -huh. e, bermutarekin, eta hori izan da, egutegia. Aurtengoz, goz, e, ba, marrak laur den gutxitatikan, ba, kalkulatu iruterdia inguru arte. Ederki, ba, bueno, animatuko dugu jendea parte hartzera eta hurbiltzera baita hori ikustera, ez da? Hori da, azken urtetan ez dugu izan aukerarikan ba, beran ekorsa ikustego eta uste dut aukera polita dela berri ere gara bateko oroitzapena berritzeko. Ederki, ba, eskerrik asko julen gaur gurekin izategatik eta horrelako lasterketa berriz ere martxan paratzegatik. Vale, eskerrik asko zori eta eskerrik asko hau egiteko eh, laguntza eskaini eta egin guzi. Ederki, ba, gogoratu, itzordu berria izanen duela ziklokrosak igande honetan beran, azkena trofeoa berriz ere martxan jarri dute, eta beraz, kirol honetaz gozatzeko aukera egonen da, bai zalentzat eta baita parte hartu nahi duenarentzat ere. Gogoratuko dugu, inskripzioak oraindik irekita daudela, aurreko egun arte izena ematen alda, eta horretarako errikrosa.eus webunean sartu behar da, eta bertan egin daiteke izen ematea.